Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, kule, witają, pasterze śpiewają, bydlęta tak lękają cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, kule, witają, pasterze śpiewają, bydlęta tak lękają cuda, cuda ogłaszają. Maryja, Panna Maryja, Panna dzieciątko piastuje. I Józef stary, i Józef stary, ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Bądź pozdrowiony, bądź pozdrowiony, Boże nieskończony. Sławimy Ciebie, sławimy Ciebie, Jezu niezmierzony. Chrystus się rodzi, nas a anieli grają, góle witają, pasterze śpiewają, bydlem tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas a anieli grają, góle witają, pasterze śpiewają, bydlem tak lękają, cuda, cuda rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, tak lękają, cuda